bideo batekin hasiko gira txaldeuntan, usu hitz eta aipatzen dautzi gune batetik hartu bideoa da hau, datagel, deitzen dena, usu bideo laburak ateratzen dituzte, pedagogikoak, simpleak, laburak, argiak eta ranuke, biziki erabilgarriak. Ere, eta aldiuntan, bideo luze, luze bat proposatzen dautzue. Uh, luze gaiten dut, usaian, be, bos minutak baitira, bos minutei konparatuz, luze baita, luze baita, oren bat eta hogei, benen horiek dioten bezala, bat eta hogei ziren eh, den gaia aipatzeko eta zertaz egunon egunon. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce documentaire. La COP21, c'est génial Tous ensemble, on va régler tous les problèmes. On va sauver la planète Terre. Et ça va être extraordinaire Kop hogeita bat, biztan da hemen aipa gai entzuten duzien bezala eta beraz eh, planetaren esalbatzeko prest irudian pertsona batzu agertzen dira mintzo, baina noartu sistem bezala, ahots pixkat bitxiekin, normala da aldatuak izan baitira ahots hauek eta COP hogeita bat klima gailurraren eh, interes falta sari dira, zer ekarriko du olako gailur batek. En une semaine, on va tout changer. Enfin, nous, on n'est pas invités, mais... Mais je fais vraiment confiance aux industriels. Et aux gouvernants. Et aux industriels. ironia pundu batekin, entzuten duzien eh, bezala, gu ez gira gomitatuak erritar gisa, benen konfiantza iten dut, eh, be industrialer, erritaren konfiantza gobernuengan, eta bereziki beraz diruan interesa duten eh, enpresei, eta zuk sinesten ote duzu COP hogeita batean zerbait aldatuko dela beroketa klimatikoa tipitzeko? Ils vont absolument tout changer Et vous y croyez, vous Tous ensemble, on va faire n'importe quoi Ala, irriño batek ilan eta zer nahi eginen dugu, bera zer nahi eginen dutela, ala nola hasten den bideoa, eta ondotik eh, data gel dokumentu, dokumentaletan ezaguna egiten den ahots hau, bi gradu edo bi oska munduaren bukaera haintzin. 2 degrés d'augmentation d'ici à 2100. Voilà l'objectif à ne pas dépasser. Ala nola den, beraz bideoa, zenbaki batzu, datu batzu, obeki ulertzeko eh, beroketa klimatikoarekin eh, zer den eh, jokoan. Désormais, chaque année, les records de température mensuel sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Ala, klima aldaketaren fruga froga batzu, beraz atorkesten ditu data guneak interesgarria, naiz eta bukaerara teltzerakoan konklusioa, zeiten izaiten bon, bombe, futu gira, Baina mo, ez giten hola hasi pentsatzen, balio du biztanda konsientzia hartzeko egoeraz, eta berdin lanean hasteko motivatzen ere eh, bestelako be, antolaketa batzu ere bultzatzeko gisan eh, eta bestelako lanak ere eramaiteko. Atxamanen duzie beraz interneten data girl, data uh, enerik gabe biztandena, eh? D-A-T-A. Eta ondokoa urertu zinola idazten den utz eta putz, telebista utz irratia Eta Marko laster gurekin izanen da ez da beranduegi, beranduegi aipatu nahi nautzien eh, hala ere. Uh, hoitziste garai batez argiak, eh, argi aldizkariak, bideo bat ateratzen zuen astero, uh, bik bederen ateratzen zuten, unai brea eta gorka berezi hartua, ziren bi aurkezleak, bi aurkezle berisail bat aurkezten zuten, kamera haintzinean berisail berezi bat umure hainitzekin, eta Mm, begelitu behar izan zuten diru falta gatik eta argia aldizkaria berriz aldatu baita berritu dute paperezko eh, gunea eta hori ere sail eh, berri bat sortuz sail zahar berri bat jaren dugu beranduegi blog seriosa egiteko eh, hor beraz interneten eratxo alduzie paperan irakortzen alduziena ere eta beraz ala, proposatzen dut zieta itzurin bat egitea E, blog hortarat, hasi berri dena eta mm, be gaur adibidez bideo hau edatzen e, dute bai bai ebola, agur agur ebola, uh, Sierra Leonen grabatu duten bideoa da, egiazko bideo bat da beraz, ebola eritasuna horretzizte uh, garaibateko gaitz nagusi zen munduaren borroka nagusia, hola erranen dugu, ebola gaitza uh, be antzi baitugu bazter batean, uh, Sierra Leonen ez dute antzi, grabatu duten bideo polituntan ebola gaitza gainditu dutela ospatzeko egin dute dantza bat, kantu bat, eta be, berandu egik dion bezala, dantzatzen duen erria ez da inoiz hilko. Ah! Ah Bye bye Ebola. We just want say something to the people them. Love X. Follow me then. Yay. Nobody wanna see you rising. And when you do, they don't even like it. It will come let them you a license. Don't take many souls go away. Mmm, one Lord have mercy. Don't even know what to say. Thank God that it's over. No time for the haters. Watch me do. Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do. Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do. Azonto, Azonto, Azonto. Now watch me do. Azonto, Azonto choose, follow me then. Ha! Ebola mash up the nation. It cause no frustration. Left some family pumping. Put the one who can't keep us in. Oh mama, oh, oh mama, oh papa, oh, oh papa. I thank God that it's gone. A new day has come. So go, go, go. Twist your finger, shake and wave and say hello, low, low. Make a freestyle, you can be that move that blow, blow, blow. azonto. Now watch me do azonto, azonto, azonto. Now watch me do azonto, azonto, azonto, azonto, azonto. Ebola come and take all we freedom go away. Say for the first time we ever feel this way. Oh no, it's so hard to bear. Why? Oh, Follow me then. Big up to every solo Nice to see we all work as one. And now RIP to those who are gone. Your memory live on forever. See, I never. Oh no. So me say in a pocket and the survivors them. Ah, then I be hero. Make we treat them right, show them love. Ah, send no division. I say now that you celebrate, they chill and dance and jubilate. Do ya? Don't forget for do the waiting we be used for do. Azonto, azonto, azonto. Now watch me do azonto, azonto, azonto. Now watch me do azonto, azonto, azonto. Now watch me do azonto, azonto. Sun Tzu, Sun Tzu, Sun Tzu. Hala, oiuak, irriak eta dantza, beraz, Sierra Leonan eh, grabatutako bideo unentzat, eh, ebola eta bai-bai ebola edo ez euskaraz eh, ulertu ez da euskara zulektu behar bizan da, bai bai ebola, uh, eh, bai ziketa inglesa zaioa eh, jo ebola, xerra leonen, beraz, ebola gaitza gainditu dutela, uh, eta ospatzeko bekiran, bideo hau atera dute, eta beraz, berandu egiren gunean irakortzen, bai irakortzen. Ikusten eta entzuten aluzie argiaren webgunean, lortuko dut. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Markori itza eman haintzin durangoko azoka justuke ipatuko dugu gaur, afisa ikusi baduzie, uh, be ulertuko uzie zer gatik afisaz mintzatuko garen, beste naz, probosatzen dutiet itzulino bat ere egitea xarean interneten. Uh, Baina lehenik, uh, bideo muntaketak aipatuko ditugu, internet uh, gune uh, zuen bideo muntatuak desberdinak uh, edatzeko eta partekatzeko, eta eta lehenik bat aipatzeko aktualitateari lotua dena. Um, François Hollanden diskurtsoa, hasteuntan egin duen diskurtsoa, eta kamloteko uh, eh, erregea, kamlot telebista begiratzen duzienek edo interneten midez, berdin ere soiten duzie, kamlot uh, eh, xeriea, emziz katetik abiatu zena, uh, be, labura, irriarekin, uh, be, ateratzen ziste, usaian hori soin eta, eta hemen beraz muntaketa bat egin du norbaitek, muntaketa biziki untsaina da, labura da, minuta bat erdi edo irauten du, eta azkenean elkarrizketa bat da, François Hollande eta Artur uh, erregearen Arteane, Arthur Artur Erregak ez ulertzen François Hollandek Est-ce que la France en Europe peut être la première hein Si vous voulez, j'ai mis les, douches, les bouchées doubles pour qu'il n'y ait pas... Souvent, ce qui se passe, on prend un jeune, parce qu'il sait longtemps euh, passé sans d'ailleurs. la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Alors bon, ez dut dena edatuko. ikusteko da, jarran zen, eta irudiarekin bizikiuntza martxan da, muntaketa biziki ongi egina da, iduridu, François Hollande, beraz, uh, eh, Kamlot gunean dela mintzo Artur Erregearekin. Eta beste bideo muntaketa bat, jadanik, aipatu nuena, hemen... hartu ba, ziste berdin, bat, bi, lau, bost, ez da erreski abiatzen talde hau musikan aritzen. Willis Drummonda, bai, benen ez egiazko Willis Drummond, Willis Drummond taldearen bideoklipa bat, so, eta berriz hartua, berriz musikatua, jadanik aipatu nautzien eh, eh, interneten, anonimo batzuek, lan haundia egiten dute, uste dut, eh, Be, ez dutela gauza undirik egin behar bizian, ez dakitzen, eta kriston lana ere baita hemen gibilean. Bideoklip bat hartzen dute, beraz euskal talde batena, eta be, berriz dena grabatzen dute soinua. Beraz, ahotsak, gitar doinuak, bateria doinuak, eta albezain ontsi, ontsa kalatuz, eta beraz, aldiuntan, Willis Drummond taldea da. Itxoiten da firatzen, zu xipoxatzen iratokitzen du Eta errepikatzen Bere ganatzeko begi guztia Erabiltzen ituzen bideoarekin balio du ikustea zinez, e, bizikiuntza eh, erortzen baita hotza eh, irudiarekin, ordean pentsatzen ala denbora pasa dutela hemen pertsona batzueke Joko hortan aritzeko eta kantatzeko albezain gaizki, musika jotzeko albezain gaizki, bainan beti bideoan kalatuz. Txau! Hala, bela ez da berezik igusu, baina uh, irri egin ditugu bederen hemen lankidekin soe eta iduriz Uliz drumondek ere apreziatu du, bere sare sozialetan ere partekatu baitu azpimarratu ze irriak ez dakit nork egin duen, baina milesker esker berari eh, hain bestelan bakarrik diendeak irri egiteko bosbintuz, hain hau bai hau artista interneten atxemanen dusie euskal shred. Jotzen ma duzie YouTubeen adibidez. Eta marrazki munduan, arte munduan, arte berezi, do mundu berezi hortan sartzen gira, Marko, txaldeon. Ah, txaldeon. Berezia da ez, mundu hori? Zer bat? Mundua? Mundu, bai, arte mundua ah, berezi. arte mundua, bai, bai, bai, bai. Ah, eta galtzen algira hontan, bai. Bai, bai, bai, bai. zira galtzen batzutan? Bai, galtzen iz, ez dakitea ah, argi on bat nahi zen uh, ah, irunpen hontan denek argitzeko, baina bon, hor, hontan niz, batzutan bihotzen da eh, loia. Loia, ah, bai. bai. eta bon. <laughs> Bai, interesgarria da, ara ere. Bai. Gauza interesgarrik ikusten aldira, batzutan ez, ez ditugu dena urartzen, batzutan gauza interesgarriak asmeten dugu, eta ea dena urartu behar den. Aha. Hortan gira, justuki. Dena ulertu behar gote da arte munduan. Goazen aipatzera beraz Durangoko azoka. Durangoko azoka hor biltzen ari da, benduaren lauean abiatuko da, Durangon izanen da biztanena, berrogeita mar urteak ospatuko dira, beraz eh, urte berezia da, Eta hortarako be, afisa berezia egin dutela, <laughs> egiten aldugu. Afisa hortan, beraz, marrazki bat, tindu bat baita, sumeta euskal artistak egin duena. Eta egarrean hori nahi zurekin aipatu marko, kamaitugu ez da bat eh, lankiden artean, eh, lankide batek ranet, ba, hori eh, e, enesemiak iten aldu simpleki. Bai, bai, eta batzutan semeek uh, elduen baino gauza ererago eten dute. <laughs> Orduan, batzutan uh, eh, obeda eh, aurrak ustea, marazki baten egiteko. Hor, adibidez, durangoko azokarena, sumetarena, Nik eh, nahi berezi bat dela durango, durangotik nahi zuten artista bati uh, afisa utzi. artista bela... ezagun bati, bai, bai. artista ezaguna da. Iduriz, berak erandu ginduen marazkia momentuan txanditu zuena egin du. Bai. Eta lok, e, lotua zen bere e, momentuko bizia arekin. Mhm. Ez da lehen bezala, lehen horrozen izu gurengoko azokakoa fitxak e, ziren, ikusten ziren liburuak, ikusten ziren diskak, hor baita durengoko azokaren mamia edo. Bai, bai. bai. Eta, ea, balio duen, jendeek orain duela berrogoetan barokte, ba, kite zoin den eta zer den eh, duan goko azoka, orduan, eh, du balio diska bat ematea. Egia. Hala. Egia. Eta batzutan, uh, eh, joten zira ez duzu liburu batela hilakurtzen, aldiz, uh, agar-agardoak, orduan... Uh... Egia. <laughs> Hori da, hori da. Egia, hola ikusirik, uh, gehiago apresiatzen dut ala marazki hori diadanik. Zela bakatu? Be, deia hola aipaturik, ah, bai. gehiago apresiatzen hasten da izela. Bai, bai, bai. Gero bakotsa bere, bere uh, du uh, eta gusetzen zaio nara ez, eta hori uh, gustua hau da ez da ez da hori da. Uh, Enetako flipar bat. Mm. Ah? Uh, Bai, lankide bat entzat, igel bat. Igel bat, ikusten alda ere, ikusten alda uh, eh, ahuntz bat ere, mm -hmm. edo zer egiten, edo ikusten alda. Dena dela, sumetak egin duen afitxarikin, artearen, eh, arteak duen uh, handiena hundiena da, itz agazteko. Itz egiten agazteko. Lortu du. Lortu du, lortu du bikain. Bikain. Horretzen uh, Eh, Baionako afixarekin, duera bi ortekoa, eh, Mikel Ormenetak uh, eh, epailen burua zen eta urte honetan uh, irabazizuen afixa, zen, eta izan zira, bai, izan ziren baionan esekulako ez da bairak. Bai. Horzen bain zira uh, bat, bazien marra gorriak. Marra bai. Mm. Eta hor ere, aldatzen zen, beti, beti, beti izan genuen uh, eh, baiunako afixaren zat, e errakusi behar zuen zer egiten zen uh, pesta honetan. Mhm. Eta hor, aldatzen zen, artista baten uh, ikuspen bat zen. Mhm. Gero, trompatu dira, <laughs> sobera, urgun joan dire, uste dut, ah, eta, bel, e, e, beldurtu dira, orduan galdegin dute berriz, pestaren irudi bat uh, norbaiti ramatea e, e, galdikitea Eta bon, eta hor, ene ustez, trompatu dira ere, bai. askirikin. Hala, hor nik uste obeda artista baten uh, bat e, ikustea. Hor, nik uste lehen biziko, durangoko azokarako, ya, balio zen, uh, diska bat, edo, bulu bai. bat balakigu zertako joango geren, mm -hmm. eta hala. Gero, ja da, berak ere zumetak erraiten du, eh? bako txak ikusi dezala eh, be, nahi duena, fitxa hortan, berak ulertuko du nahi duena, hori baita ere, arte mundua usu saiatzen gira, eh, jendak saiatzen dak konkretizatzen zerbait, azkenean obra batean, ea, ulertzen zer egan aiden gibilean, ebe batzutan ez du, ez da olako ideiarik ere Hori da, hori da. Eta horaz eniz hor komiki munduan, uh, eh, Larsene, Manu Larsone azken bere, bere azken liburuan blasten, uh, laugarren tottomoan, galdegindu bere, galdegindu bere alabari, mm. uh, gazteari, uh, maraztea. Berak ez zuen Ezin ez zuelako eh, marrazen ahal, hori, uh, buruan zuzuena, eta uh, eh, asik gira ahoren uh, marrazkerikin, nik uste ahorek duten eta guk galdu dugun gauza dira sinbetasuna. Aurrek atxiki duten eta guk galdu dugunen gauza ba, inozentzia. gero uh, bakotxak erraten aldu, ba, ere egiten den duen. Bai. Ba, egin egingo duzu behin. Ben egin zazu zuri bizi osoan. Hau da. Zumetak eginduen afisa ez da eginduen obra bakara. Mm Hau da, bere obran, obran, bere obran sartzen den marrazki bat. Hau da, bakotsak, edo enoak egin marrazten aldu, mm -hmm. Ba, marrazko dut behin, eta biharko, ze. Egia eh, da, nik eh, afisa ikusutarik, nintzen, eh, pff, bon, eta zein behar dugu horrek ilan, eh, durango koazuka, berrogeita margarren urtea, Hai. Eh, berezia izan behar zuen, eta... eta... Zeiten dugu, haipatzen dugu, dugu edo maite duguna la ez, eta hori izaket bere bakotsak, eta izan behar genuke eh, gehiago mainun honen inguruan bakotsa bere iliziae emateko. mateko. Mm. Ea koloreak bizia diren, ea kolore alaiak dira, baina egia da, uh, fe, ni ez naiz aditua, hain nit zazokara joiten direnak ez dira adituak, baina uh, egia da berriz gogoetatzen delaik, e, be, durangoko azoka simbolizatzeko ere ez da gaizki, zenta uh, durangoko azoka, bai da musika, liburuak, bai. literatura, artea, eta azkenean da kultura, ardean, hori da ere be, euskal kulturan momentuntan uh, eh, artista batek egiten duen obra bat eta eskaintzen duena bai. durangoko bai. azokari. Bai, uh, nik uh, rango nuke, alibiaz, kentzen baduzu titulua, berrogoita margaren durangoko azoka uh, bimilat, da, bosteko, den, lautik, zantzera, kentzen bat duzu, e, bat duzu obra bat. Mm -hmm. Ezekigu den eta ala. Iazkoa horretzen iz, idazia zen, Durangoko azuka, lodiz... Hau simplea zen. Bai, hori ere bizkiz, hor simplea zen. Hor bai. bada gehiago, bada zerbait, eh, zain simplea edez. Bakotxak, jakinta Durangoko azuka dela, Uh, äh, bako txak endu Hori da, mutxa da. <laughs> Bai, ba, nola bizitzen endu eta Gainera, arzen aldu edu, edu zen jesen txutik. Egia. <laughs> du, ala ere. <laughs> Bai, bai. Eta alde meten beruzu, de, eh, de patin, patina bat. Ah. Hala, hala. Uh, euskal kulturaren gainean. Hori da, hori oh, zepo Eta ez duzik ustean la jokond, ere? La jokond, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bakarik. Be, tristea da, eh? berba artean munduen sobera sartu da eta galdu mm. da, piskat. Gari da. <laughs> Ebe untxa durangoko azokaren afisa beraz, be, validatoa, hola janetan dugu. Bai. Artengo, berezitasuren naz bai. gain. Nik errango nuke Adurangoko azoka, atxe goita sortzilean liburu da. Ah, egia. Bai, bai, bai. Hori ipatu behar da ere. Bai, bai, aurtengo bilana uh, eh, liburu bat eta eta izan moni ni ez naiz izanen. Uh, eh, Me izan da, xixko, ez da, eh, inigo adur eta beste... Atxe hogeita sortzi sorti aldizkaria, beraz, interneten bai. ikusten duziena, eta e, paperian ere ikusten da bilduma bat. Bai, Arte. eta barnean diren barazkeak eh, argiki ulatuko dira. Bai, <laughs> sigurtzi da hortaz. Bai, bai, txuko Zuek ulertzen dituzie, be denek ulertzen dituzte. <laughs> Kusiko dugu. Bo, untxa. Mi esker. Marko, bide esker. Bide esker, zuei. Adio. Eta laster hitz eta putzen segitzen dugu gure gomita gaur. Eh, Filipe Aramendi, abokatua izanen da. Eh, frantziar gobernuak urgentzi asko egoeran eman du frantziar estatua horrek dituen ondorioekin eh, eta be, askatasun gehiago utziz ere poliziar indajeri eta askatasunak kentzen ote ditu biztan lehai olako galderak eginen dizkiogu abokatuari laster siak lorden gutitan erramezala Filipe ara mendirekin izanen gira nartean bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin Bernadetar gaina Bye. Bihil kolpatuak zazpia jastatze izan dira Pariseko zendenin goizuntan izan den poliza operazione zabalean. Paiseko atentaduekin loturan polizaren jazagaldia bat izan da. Bestalde, etxemiatze eta jendea jastatze ere izan dira. Eskualegian, Lapurdi eta Gipuzkoako mugan poliza kontrolak badira beti eta egun ere auto leho luzeak badira horiengatik. gatik. Gerlari ieska din behoita amar bat etorkin baigohirat ditekoak dira, sozial elkarteak beren gain hartua dute horien ardura guzia, paiseko gertakarien ondotik jende batzu arranguratuak dira, Jean-Michel Koskarrat, baigohiko hausapesarekin ortazari zangira, gauza guziak ez direla nahasi behar eta bihotzona ere erakutsi behar dela zion. Zudmin sozietateak kanboaldeko jameka errietan ikerketak egin nahi ditu ikusteko urrerik badenez, kad kolektiboak ingurumenarentzat kalteak ikusten ditu, proieto hori gordezka ere dela salatzen du, eta ostira lehuntan informazione biltzare bat eginen da saran futbolean angeluko jene taldeak Bondo Barzanen kontra jokatuko du, Frantziako kopako zorzigaren itzuliaren dako, Laportarek talde handi bat nahiko zuten etxean, baina azkenean landesetarat joan beharko dute abendoko lehen haste buruan. Burkonezze auzitegiko gama de merde. hausitegiko epaiak. Vous auriez volé de, du fromage, d'un burger. Astelehen goizez, sortziak lauten gutitan. Mettez-vous comme il faut. Goizberry. Hein? Vous vous droguez non. Vous vous droguez Non. Tribunal del, tribunal del, del pueblo. Gure irratia bere estudioetatik ateratuko da. Azaroaren emezorzian arratsaldeko 6 zazpi zuzeneko tartea azparnetik. Zinegin festivaleko antolatzaile eta dokumentale gile izanen dira gure gomitetan. Astezkenian azaloren emezorzian, gure irratia azparnetik zuzenean, atxaleko seietarik zazpietarat! Hori, xarri beraz eh, gure ikatia. Eh, Kampoan izanen da eman kizun bere zate 66 segitzen alko duzien nahi badu zile eta hori oh, dautziet eh, momentuz, eh, beha euskal Jatietan Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta itzeta putz, Eta prentsaren itzulinu bat lehenik eh, prentsan eta berria puntu eusen durangoko azoka justuki aipagai orentsetan markorekin aipatzen ginuena gaur aurkezpen ofiziala egindu gerediaga elkarteak eta zenbaki batzu berriaren tituluan berreun eta berroita mar kultur aldi eta irureun eta berroita mar nobedade hartuko ditu durangoko azokak sortzi eh, guneekin uh, osatu du gunez izanen da Durangoko azoka begeita hamargarren azokaren eh, programa beraz argitaratu dute uh, eta iduriz erakunde publikoen babesarekin konforme direla azaldu dute antolatzaileak kazeta puntu eusen ere aipagai da baina hemen bereziki aipagai eh, eh, Ipar Euskal Herriko zazpi durangoko azokan eh, joko dutela beste talde desberdinen artean, xeetasun guziak beraz gaurko prentxan. Prentxan. Bestalde berrian Nafarroa eta Lapurdi lotzen dituen zertazari gira. Nafarroa eta Lapurdi zeharkatuko dituen goiten txoko linea onartu du Bruselak. lehentasunezko proiektuen artean sartu du Europako batzordeak eta diru laguntza emanen dio Nafarroa beretik ere pasako da agian argindar linea berria beraz. Zerazki nundik pasako den ez da garbi bainan eh, iduriluke beraz basen Nafarrotik pasako eh, pasatuko dela horrek dituen ondorioekin e, eh, duriz ez da siberotik pasako e, eh, benen hor setasun gutxi batzu bederen badira berrian momentuz setasun eh, faltan baitira, ere. Tazpimarratzen aldugu ere gaur artikulu bat edo elkarrizketa bat ere sarean hainitz partekatua izan dena berria.eusen elkarrizketa eh, gaur berrian paperan agertu dena egoitz rutiko etxearen elkarrizketa frantziako epaile batek epaiketak egin artean behin behinean libre utzi zuen joanen ostiralean uriaren seian atxilotu zuten Parisen etarekin lotuta larumatetik siberuan da bildu zeon izepean eh, eta beraz berekin egin elkarrizketa elkarrizketa irakurtzen alduzie, bazka behar zuten ez, atxilotu egin ninduten, arabere bere itzak azpimagatuak direnak, eta beraz, eh, solasaldi e, luze bat atxemanen duzie, e, berria puntu eusen. Beste gainagusi bat argia punto eusen gainagusiten horreuntan, azaroren amairuko atentatuak Parisen eta honen segida, bi hildako eta zazpia txilotu Parisen egindako polizia operazioan, Parisi pagaldeko zendoni hau zoan, aste azken goizaldean asitako polizia operazioa bukatu dela, beraz, jakinarazi dute, eta beraz, horren aritik, eh, hainbat gai ere eh, sakontzen ditu argiak, besteak bestean nonimusek, estatu islamikoari lotuta Twitterako Twitterreko bos mila bostun kontu zerrenatu dituela eh, bestalde Beirut Parisen zibilizazioen gerla garaile eta bar, eta bar gai hori ere leku nagusiak azeta puntu eusen bertituluarekin bildako eta zazpia txilotu eta berdin media bazken baita zidu ere eh, eta beraz bortizkeria edo zuzenezko kontaketa egiten du eh, bestalde ere uh, eh, zuduesten bigarren eh, gai gisa uh, Bataklanen kontzertuan bi ordu terdi erasotzaileekin pastu duen Stefanen lekukotasuna ere irakurtzen alduzue eta pentsatzen alduzien bezala ondoko lau sei zazpi sortzi Beratzi gaiak gai horren inguruan dira, amargarren gai gisa beraz, Jona Lomu erruk Agertzen da, baita bere eriotza bereziki aipatzeko biztan da. Bideo bat eh, bestalde eh, gure bazka saioan gari garaialde argazkilaria agertzen da, hasteuntan berekin egin elkarrizketa beraz intzuten eta ikusten ahalduzue, eta bestalde Euskal Herriko Bilgune Feministaren tekstu bat, hau ez da gure bakea deitzen dena, bakearen aroa bada izan dadila denontzako bake garaia, beraz feministen hitza hemen irakur gai. Bestalde beste gaietan kapio belarra klinika euskara sustatzearen alde, kaseta puntu eusen, baita zinegin festivala ere euskal zinem, plataforma azpandarra, Eta, uh, eta, eta, gutxi gura bera, zein ziren gai nagusiak gaurko prentsan. Laster gure gomita erramezala abokatu bat, eh, Filipe Aramendirekin, aipatuko dugu, beraz, frantses gobernuak plantan eman duen egoera berezia, sekuritate azkartua, eta beraz, indar poliziaren, polizialen indarrak edo eh, eskubideak handituz. Uh, Baina nan artean, iritzi tarte honetan, joanen astean edatu ginuen iritzi bat, baina beti aktualitatean gelditzen dena Karin Etxeberirena. egunan entzuleak. Gaurkoan, odole maitea aipatuko dut eh, iritzi sail juntan. Odole maitea pertsona homoseksualek zabaldua izanen zaiela, main gaineratu du Marisol Turen osagarri ministroak azarro astapen juntan. Mila behatzion frantseslegeak, pertsona homoseksualek odole maitea debekatzen ziren. 2000 eta maseitik goiti, plantan ezagin nahi den legeaikin behiz, odole maiteko baimena progresiboa eskainia izanen zaiela pertsona homoseksualek egana izan da. Eskubide oso baten gozatzeko, ugaska joaitearen beharra senditu umendu ministruak. Urratx hauetan, urte batetako abstinentzia, harreman estableak eta serioak galdeginak dira eman dezaun. Hainbat baldintza, esfera publikoan gutituak diren pertsonak ono gehiago, ala izan diten, idekitze hau ez osoa izanez, oraino komunitate bat edo batzu dira estigmatizatzen eritasunaren kutsuarekin lotuz, azken finean, homofobia arrazoa islatzen duena behin eta behiz. Opa, Karin Etxeberri, musikarekin mera segitzen dugu lehtu duzien bezala disko berriekin segitzen dugu entzina durango koazuka horbiltzen erarik ez tira gelditzen eta aliontan bideoklip bat Juka Bill taldea kateratzen duena ez nago lo deitzen da ondotik Filipe Aramendi abokatua gure gomita Esperanza Suediako talde hau Yuka Bill ez nago lo deitzen da kantu hau bideoklipa beraz gaur estrenatzen du badok badok puntu eusek eta Oien diskoa ere estrenatuko dute abenduaren lehenean aterako dute uh, elkarrizketaino bat ere irakurtzen alduzie hemen eh, badok puntu eusen oiekin egina oroitzen dira beraz oien lehen kontzertuaz duela ama urte endaiako kantu ostatuan egin zutenaz eta onduko historioetaz eta instrumenturik gabe gelitu baitziren lagune esker historiotsoa beraz ikusgai irakurgei internet eh, interneten eta klipa uh, eh, surita beltzez eta bidean, autoan, eh, Gertatzen den historia bat, eh, so egitea, duzu eberaz, intesatok balin bat orain Horrein guan aldiz, gure gomitari lekoa egiten dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta tentatuen biharamunean, frantses eh, gobernuak eh, beraz eh, erabaki bat hartu du, sekuritatea indartzea, ikusten altzen edo pentsatzen, edo aurre ikusten altzen bezala funtsian, urgentziazko egoera bat plantan emaitea, hiru hilabetez luzatuko liteikena, seitasenetan sartuko gira gurekin baitugu Filipearen mendi abokatua, txalde hon zuri? Bai, txalde hon. Hortean, pixka bat ulertzeko azkenean hemen Franzo Hollandek uh, plantan eman nahi duena, edo Frantses uh, eh, gobernuak, neuri bereziak onartu dira, eh, zer eran nahi du uh, eta d'urgenz delako, edo neuri berezien uh, uh, momentu hori? hori da egoera berezi bat, uh, Frantzian uh, mila bosteun eta bergoita ma bosteko lege batek, e, finkatu zuen edo sortu zuen eh, egoera berezia e, garai hartan Algeriako gertakarien pean baitzen Frantses estatua. E, egia da geroztik egoera berezi hori ez dela hain maiz e, e, baliatu e, frantzese estatuan. E, azkenik horretarazteko egia da bi mila bostean e, erabakizela, holako egoera bat emaitea Frantses estatuan. Eta beraz, erran duzun bezala, uh, joan den orzidalean e, gertatu diren uh, e, izigarrikerien ondotik, uh, frantses gobernamenduak erabaki du beraz, biztanda berriz uh, egoera berezi hori uh, uh, martxan ezartzea. Orduan horrek zer gana nahi du, uh, juridikoki horrek gana uh, administrazio podereak, uh, bere podereak handituak ikusten dituela, Eh, eta hainbat neuri eh, berezi hartzen aldituela, e, eh, epaile baten aintzinetik pasatu gabe, adibide bat emaiteko etxemiaketak egiten aldituztela, eta bereziki ikusi dugu, eh, edo bereziki lanbatetik goiti, hainbat etxemiaketak egin direla, frantzes estatuan, Eh, eskubide batzuk ere, biztan da, murrizten aldituela, ibiltzeko eskubidea, dibidez, biltzeko eskubideak, ara, eh, egoera horrek olako eh, neugriak eh, ahaltzen ditu, horrek egan nahi du, biztan da, nonbait pertsonen eh, gizon eta eskubideri begira, eta eh, bereziki ere, eh, bide estatuari begira, Eh, kezkak ekartzen aldituela, olako egora batek. Zeinetan uh, eh, kezkak ekartzen alditu, uh, eh, frantzes gobernuak erraiten dionan duenaz, bere sedea dela, bere populakuntza babestea? Horan bai, bon, gero egia da, olako gertakariak uh, izaiten direlarik, beti emoziopean hartzen dira erabaki batzuk, eta hori maluruzki... Uh, uh, azkeneko urteetan maiz eh, gertatzen dira, olako erabaki politiko batzuk, eta uh, ohartzen da gero uh, gibelatasun pixkat hartu eta uh, erabaki horiek ez direla hain uh, pentsatuak eta hain ongi aplikatuak izaiten, eta maluruzki ere batzuetan uh, ekartzen dutela uh, pertsonen zuzen zuzenbideri begira. Guztian erraiten duena, eh, zenbide asko muristen eh, murrizten aldirela, unkitzen aldirela. Uh, orduan, uh, ja hori egokia den uh, zuzenbide estatu batean, egia da galdera pausatzen aldela. Ostean erraiten nuen, neurri asko hartzen aldirela epaile baten aintzinetik pasatu gabe, eta goitara ziber da, eh, frantxez estatuan, edo bereziki zuzenbide estatu batean, epailea dela, eskubide eta askatasunen eh, zaintzalea. Orduan, eh, eh, olako egoera batean e, gobernamenduak erenai bai du podere politikoak e, hartzen aldituelarik erabaki batzuk epaileari deus galdatu gabe, egia da, e, kezkatzen aldela, eh, zenta maiz emoziopean gire laik, e, urgun joaiten aldira olako, olako neurriak. Mm. Azkenean, estatu politikoaren eh, eh, nola ejan, indahak eh, handitzen ditu, edo indah polizialak ere handitzen ditu, ere? Bai, hori Eh? Uh, edo podere politikoaren uh, podereak handituak dira. Uh, poliziarenak ere, uh, eta egia da, uh, zuzenbide estatu untan ditugu nahin bat uh, arabdiak, edo, edo lege edo punduak eh, eh, ez direla behartuak gehiago respetatzea. Eh, eh, etxemiak eta kaipatzeko bereziki, eh, badakigu egoera normala batean, eh, etxe bizitza bat miatzeko eh, behar direla izan lehenik infrakzio baten egina izan den susmoa bederen eta oh, bereziki epaile batek dituela erabakitzen olako, olako neugriak. Mm eta gaurko egoeran, egan abita urgentziako egoera hortan, e, ara, gobernamenduak erabakitzen aldu e, olako etxe miaketak egitea, e, eta hor, hainbat, hainbat jenden bizi privatuan e, nunbait sartzea, edo zointen horretan, edo zoin moldetan, eta e, hor da ez girela gehiago nere ustez zuzen zuzenbide estatu bateko e, neurrietan. Mhm. Konstituzioa aldatuko zuela, ere adierazidu uh, Frantses presidentak, amasei eta hogeita amasei garen uh, artikuluak, uh, zer egan nahi du hor? Oan bai, uh, gaur den moldean uh, konstituzio horrek, uh, zuka dituzun bi artikulu horietan, uh, bueno, amasei garena da uste dut, uh, lendakariak eh, podere, uh, podere berezi batzuk hartzen aldituela, bai. egoera egoera berezi batzuetan eh, delaik estatua, eta goita garen artikulua hori eh, horrek aipatzen baitu uh, eta doziez delako hori, eh? ez da urgentziazko egoera, baizik eta estatua edo lurraldea uh, uh, gerla, baten mehatxuan balin bada, kasu hortan uh, podere politikoaren uh, podereak pasatzen aldila uh, militar E, podereri. Eh? Hori da, gaurko egoenean, finkatzen duena goita masai garen artikulu horrek. Mhm. Orduan, e, iduriz, eh, Holand lendakariak orain proposatuko luke artikulu hori aldatzea, eta eh, ostian aipatzen ginuen uh, urgentziazko egoera hori ere uh, sartzea artikulu hortan, konstituzio balore bat ukan dezan, eta nola ez ba gero hainbat uh, maizago berbada balia, balia dezaten uh, eh, uh, eh, etoriko diren edo diren podere politikoek mm hori -hmm. uh, garaidu gero uste dut gauza hortan alere ez dela ahantzi gauza bat da uh, azkeneko urte hauetan uh, izan ditugun podere politikoek bai eskuineko podere politikoek eta bai eskerrekoak ere e, eh, ezkerrikoa balin badugu mementoan ez dakit, eh, hauek hainbat eta hainbat ahal kendu dituztela justizia mailan, eh, polizia mailan ere, eta nik uste dut alere eh, justiziari emaiten balitz behar diren ahalak, Egan nahi baita jende mailan, material mailan, diru mailan, bereziki, e, justiziak balituela, gaurko uh, egoera juridikoan diren lege tekstuekin badu, badituela behar dituen uh, eh, uh, eh, armak, uh, mitzatzen abalin bada, terrorismoaren kontra edo olako izi kontra joaiteko. Ba, uste dut, nunbait ahalen historio bat edo arazo bat dela ere, gaur uh, entzuten ditugu hainbat politiko erraiten uh, behar didela behaz uh, eh, podereak, uh, eh, uh, eh, podere politikoaren ahalak uh, handitu, baina politiko horiek berek uh, dira ere piskato bendu nunbait gaur uh, poliziek ez balima dituzte uh, behar dituzten guziak ere, joan den orzidalean uh, ezagutu ditugun izi garrikari horiek ez gertara dadina postu sortzeak eh, aipatu dituzte ere polizian, segurtasun indaren uh, eh, azkartzea, uh, horrez gain ere eraso gehiago, Siria eta Iraken, uh, beste aldaketetan ere bi nazionalitate dituztene, ere frantziara kentzeko poderea ere aipatu da, uh, beste bat gauza bat, ere gara momentu ez dela sobera jakina zehazki zer baden, aipatzen baita adibidez ere kazetarien kasuan, prentsaren uh, kasuan uh, eta mm, aldaketak? Bai, ordan, ez dakigu, erraten duzu mezala xuxen zenta eh, hainiz gauza entzuten dira ezkerreta eskoin, eh, kasetarieri begira, eh, bai, hostian ez dute gan, mainan eh, hoitara ziberda, eh, urgentzia, urgentziako egoera batean eh, girelarik, eh, ara, podere administratibo edo politikoek, eh, badituztela ere, hor eh, neugi berezi batzuk hartzen aldituztela e, prentsa mailan, e, prentsa kontrolatuz bereziki. Mm. Hori mm. biztan da egoera normal batean ez baita egiten al, adierazpen askatasuna unkitzeko bai baiginen, baina e, urgentziako egoera mailan hortan egiten alkoholitazke olako askatasun horreri unkitze batzuk, mm-hmm. eta berriz ere epaile baten baimenik gabe. Orduan, Eh, ara, orokorki ikusten dena hori da, e, zuzenbide mailan eta e, e, eskubide mailan, alere e, egoera urgentziako estatutu eta nozio horiek biziki nola e, e, behar direla baliatu. Eh? Baina, ustean erraiten nuen bezala, badakigu maluruzki emoziopean direlarik gure kargudun horiek e, pixka bat eh, kasua, kasuak eh, bazteratuzten dituztela eta e, olako kasuetan behaz e, landierak izaiten alkoholitazkela inbat eta inbat jendentzat ez luketenak biztan da deus ikustekorik islamista, terrorista batekin edo olako ekintza batzuekin. Mm -hmm. Podere osoak beraz kasik amaiten zaizkio frantses gobernuari eta bere indahai, azkenean. Bai, podere osoak, bederen eh, osoak berba da, ez bainan podere handiak, bai. Mm Filipe Aramendi abokatua gurekin eh, ginuen, aipatzen ginuen ezan bezala, eh, be frantses gobernuaren urgentziazko egoera hor plantan eman duena. Milesker gurekin egonik? Bai, zuri milesker. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. musika pixka bat, txuku abiatzen da laster berrien tenore euskal irratietan. Anartean pelas proposatzen dautziet, artista hau Agustin Alkatekin izanen da baltsanen ziburun ostiralean kaskarotenearen alde. Flash, hemen entzuten duzi gauza guztien gainetik eta erran bezala beraz ostiralean. Uh, eh, Baltxan elkartean arituko dira Agustin Alkat eh, bere taldearekin ere batera, kaskarotenea, ikastolaren aldeko gaualdia izanen izanen da. Gaitanik horrekin agurtzen, zaituztet, bihar itzordua, usaien bezala, bakizie, bostak eta seiak artean, hortan ez da sorpresarik inoiz, eta Fred berruet ere gurekin izanen da, hortan ere ez da sorpresarik, aldi sorpresa da, haste guzi, ze talde hautatu duen, aldiuntan Euskal Bakarlari bat, nire deitzen da proiektua, nire proiektua, bide huts diskoetxeak eh, proposatzen duen, zer emaiten duen bihar jakinen duzie, seiak euskal irratietan.